кричав лорд Омбо. На південному сході чітко вималювався Чорний хрест, укріплений жарою тонкими тросами. Модгейм, сказав Турбалон. Павутину він з обличчя не оббирав, але надто спокійний голос не менш промовисто виказував його хвилювання. Булат узяв од нього компас і почекав, доки стрілка заспокоїться. Там був південний схід. А покинута норвезька станція мала бути на північному сході, якщо вірити Кірці та туровим словам. Це бентежило. Булат подумав про корабель, але як він міг опинитися з того боку? Таємниця розкрилася сама, коли вони за півгодини виявили бо бар'єр чимраз дужче й дужче повертає на південний схід. Щоглу стало видно ще ясніше, і незабаром за нею зблиснула темно-синя важка вода. Сонце знову сховалося, а з півдня повіяв крижаний стік. Останні дні він ще ніколи не починався так рано, і це наводило на тривожні думки. Люди підбадьорились і додали кроку. Собаки щиро пнулися вперед, з підсвідомою радістю озираючись на каюра. Але за півгодини довелося робити новий привал. Береговий бар'єр під майже прямим кутом повернув на південь, високий і так само крутий. Далі починалася вузька замерзла бухта. Після привалу пішли в обхід. Бухта звужувалася за кожною милею. Освітлений низьким сонцем протилежний бар'єр, холодно ряхтів, кришталево синій і величний. Але враження було таке, наче ця вузька бухта тягтиметься до самого полюса. На її рівненьку чисту кригу з західного бар'єра лягла широка фіолетова тінь, та перейти через бухту навпростець було неможливо. І як на те, щогла почала несподівано меншати. Новозеландський репортер Сміт сказав про щось подібне пише й Ед Хілларі. Це хто? Була то перша чув таке прізвище. Джон Сміт ухильно відповів один мій знайомий. Щогла менше не через те, ніби віддаляється, а тому, що понищило сонце. Булат кивнув. Це скидалося на правду. Тінь від їхнього бар'єра уже наповзала на протилежний бар'єр. Незабаром сонце знову сховалось у низькій хмарі, мороз міцнів, а південний вітер уже рвав поземок. Бухта звузилася ярдів до ста, коли вирішили спинитись на ночівлю. Лорд, залазячи в мішок до Пітера Макміллена, скиглив сльозавим голоском. І чому я не глянув раніше на ту щоглу? Бог наслав на мене сліпоту. Ми ж цілу годину втратили. Досі вже б дійшли, а тепер знову в оцих наметах. Стічний вітер шарпав брезент. Від морозу навіть у переповненому наметі злипали сніздрі. Почувся короткий розпачливий виск. Нансен убив ще одного собаку, щоб нагодувати решту дев'ятьох. Думки з голоду й перевтоми плутались. Булат на силу продирався крізь їхню чіпку дерезу, лишаючи на ній уривки слів та клапті затуманеної свідомості. Якщо та щогла не криголам, то чиясь полярна станція. І вчорашній таємничий каюр теж не гра антарктичних міражів. І зненацька він прокинувся, мов од удару тупим важким предметом по голові. У мішку нічим було дихати. А якщо все це таки міраж, і вчорашній каюр із собаками, і сьогоднішня чорна щогла на південному сході цього ворожого материка. З собачого намету.